Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 17-ն է։ Տարվա 48-րդ օրը։ Այսօր պատմության մեջ 1600 թվականի հենց այսօր է իտալացի հոգևորական, աստղագետ եւ փիլիսոփա Ջորդանո Բրունոին այրեցին խարույկի վրա։ 1904 թվականի հենց այսօրը Միլանի Լա Սկալա թատրոնում կայացավ Ջակոմո Պուչինիի նշանավոր Madame Butterfly օպերայի պրեմիերան։ 1968-ի այսօրը Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Սպրիգֆիլդ քաղաքում բացվեց բասկետբոլի парքի սրահը։ Նեյսմիթի անվան բասկետբոլի парքի սրահը իր անվանումը ստացել է ի պատիվ բասկետբոլի հիմնադիր Ջեյմս Նեյսմիթի։ Փառքի սրահի անդամ կարող են հրճակվել բասկետբոլի զարգացման գործում մեծ ներդրում ունեցող մարզիկներ, մարզիչներ, ֆունկցիոներներ եւ այլն։ Ի տարբերություն ամերիկյան այլ փառքի սրահների, օրինակ ամերիկյան ֆուտբոլի եւ բեյսբոլի սրահների, բասկետբոլային սրահի անդամ կարող են դառնալ ոչ միայն ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստները, այլ նաեւ սիրահարները եւ այլերկրացիները։ Փառքի սրահում կարող են ներկայացված լինել նաև կանայք։ 1992 թվականի մայիսի 11-ին Փարքի սրահի անդամ է հրճակվել նաև խորհրդային պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ Սերգեյ Բելովը։ 2011 թվականի դրությամբ парքի սրահում կա 305 մարդ եւ 8 թիմ։ 1979 թվականի հենց այս օրը սկսվեց Վիետնամա-Չինական պատերազմը։ 2008 թվականի փետրվարի 17-ին Կոսովոն հայտարարեց իրեն անկախ Սերբիայից։ այս օրը ծնվել են 1792 թվականին սաղնաբանության հիմնադիր Ռուսաստանի եվրոպական հատվածը եւ Սկանդինավիան ուսումնասիրող գիտնական Կարլ Էրնեստ ֆոն Բերա 1824 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ դրամագետ Ղեմես Սիբիլյանը 1877 թվականին Հայաստանի գիտության ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Լեսվաբան Գրիգոր Ղափանցյանը 1885 թվականին փետրվարի 17-ին է ծնվել հայ դերասանուհի Նինա Մանուչարյանը։ 1907 թվականին քանդակագործ եւ լեռնագնաց Եվգենիա Բալակովը։ 1924 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Խորհրդային Միության հայտնի հայ հետախույզ Պետանվտանգության կոմիտեի գնդապետ, Խորհրդային Միության հերոս Գևորգ Վարդանյանը։ Գևորգ Վարդանյանի հետախուզական գործունեության պատմության մեջ հատկապես նշվում է 1943 թվականը, երբ Թեհրանում կայանալի կոնֆերանսին գործընկերների հետ պետք է ապահովեր 3 խոշոր տերությունների ղեկավարների՝ Իոսիֆ Ստալինի, Ֆրանկլին Ռուզվելտի եւ Ուինստոն Չերչիլի անվտանգությունը։ Հայ հետախուզին եւ նրա գործընկերներին հաջողվել է կանխել այդ դիերյակի դեմ ֆաշիստական Գերմանիայի ծրագրած մահափորձը։ Այդ իրադարձություններից տասնյակ տարիներ անց Գևորգ Վարդանյանին է հանդիպում Ուինստոն Չերչիլի թորդուհին եւ հատուկ շնորհակալություն հայտնում իր պապի կյանքը հաշվելու համար։ Գևորգ Վարդանյանի կողքին միշտ եղել է նրա կինը, համախոհն ու գործընկերը Գոհար Վարդանյանը, ով հայրենիքի մատուցած հետախուզական ծառայությունների համար ապարգևատրվել է Կարմիր դրոշ շիշքանշանով։ Հետախուզական վերջին գործողում ինձ Վարդանյան ամուսինները վերադարձել են 1986 թվականին։ Մի քանի ամիս անց Գոհար Վարդանյանն անցել է Թոշակի, իսկ Գևորգ Վարդանյանն իր ծառայությունը շարունակել է մինչև 1992 թվականը։ Նույնիսկ Թոշակի անցնելուց հետո Գևորգ Վարդանյանը ակտիվորեն համագործակցել է արտաքին հետախուզության ծառայության հետ, հանդիպել երիտասարդ գործընկերներին եւ նրանց փոխանցել իր հարուստ կենսափորձը։ Մոսկվայի Տրոյեկուրովսկի գերեզմանատանը Գևորգ Վարդանյանին հուշարձանը կանգնեցվել, որի հեղինակն է Անդրեյ Կավալչուկը հայ հետախույզն արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման, ապարգևատրվել Լենինի կարմիր դրոշի, մեծ հայրենականի երկրորդ աստիճանի շքանշաններով ու բազմաթիվ մեդալներով։ 1935 թվականի փետրվարի 17-ին է ծնվել Լիբանանցի զորահրամանատար եւ քաղաքագետ Միշել Աունը։ 1945 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Հովանեսը։ 1947 թվականի այսօրն է ծնվել հայ դերասան Խորթային Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Լևոն Շարաֆյանը։ 1981 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ եւ ռեժիսոր Ջոզեֆ Գորդեն Լևիթը։ 1991 թվականին իտալացի ֆուտբոլիստ եւ հարձակվող Մարկո Դալեսանդրոն։ 1996 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի երգչուհի, դերասանուհի, երգահան եւ մոդել Սաշա Պիտերսը։ Այսօր փետրվարի 17-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 317 օր։